ongi etorririk Euskal Edabideen lau izetara eman kizunera. Gaurkoan, lantegiak eta langilegoa gabeziei nola erantzun, hori izaten da gure gaia, Baionako lagenten liceoan gira eta liceo batean garelarik eh, normala iruditu zaigu, ba ikaslekin mintzatu zabiatzea gure emankizuna. Eta horrendako ba ikasle bit ditugu hemen eh, gure ondoan, naia eta jende ongi etorririk. Egunan. Ongi ziazte? Bai, bikain. Bo, kontatuko diguze pixka bat, e, zein ikasketak egiten dituzuen? Naia, zurekin dati hasita? Bai, orduan naia dute naiz, eta BTS kontabilitatean naiz, larjanten uh, eh, lizioan. Eta, jende? Eta ni terminalean naiz, larjanten lizioan. Ados, e, pentsatzen dekurtsua udala pixka bat estresantea, hor direla asterketak, eh, egin bar dira autu batzuk, zeu ze pentsatu hau zu, helduen urderako? Eus ez kontabilitatean segituko dut, edo BTS batekin, edo lizentzia batekin. Ados, ba, gure mehankizunekin segituko dugu, baina itzurda emanen dizuegu bukatzerakoan, eh, ba, gurekin puntu txiki bat egiteko, eta aipatzeko pixka bat ideiak etorrika ezaizkizu e, eh, bururat, eh, gure emankizuna ikusita gero. Ados? Bai. Gero arte? Bai. Eta, bo, ikasleen eh, tokila hartzeko, baditu hemen janeko, ba, bainate jauregi, zu zeseiko eh, lurralde eta saretako arduraduna zera, eta ekierremundegi lankidea, <laughs> e, kazetaria. Gaur, begiratu behar dugu, gure gaia lantegi eta langilegoa izanik, zer egora ematen den Ipar Euskal Herrian lan merkatuan, eta orain dela gutxi, orain dela aste batzuk, ezagutu dugu, zeseik argitaratzen duen bereko barometroan, bada badagola arridura sortzen duen eh, xifra bat e, lanpostu asko eman gabe da gaudela, ez dutela hartzailerik, e, zuek aipatzen zenuten, zazpi mila inguru zirela, baina guk ekiri galdetu diogu, ba, pixka bat egun eratzeko xifra horiek, eta baita ere begiratzeko pixka turrutiago, zer dagoen Gibelean xifra horien, e, zen arazoak agertzen diren. Orduan zurea da itzaika. Bai, aipatu duzen bezala maite, eh? joan den uji erditsuan gutxi gura bera zuen eh, ekonomia barometroa merkatara eta industria gamberak, zuen, edo duten eh, eh, eta orduan Andri Gajeta presidentea mintzatu zelarik, berak eman zuen zazpimila eh, lanpostu hoien eh, zenbaki hori ahidura agertuz, nolazen posible, be langabezia Eh, den zenbakian eh, izanik, oino zazpi mila lan posto horiek e, libre izaitea. Guk urbilagotik begiratu nahi izan dugu, jakiteko zer den e, horren e, gibelean, eta lehenik eta behin ezan behar dena da, joan den urriek ditsuan bezazpi mila inguru e, balin horiek, azken zenbakiak begiratu da, bos mila sortzireun inguru zirela, beraz, aski gora da lanpostuen lan kopuru hori, bentsa daiteke momentuen arabera, sasoinen arabera aldatzen joaiten dela. Baina interesgahia da ere begiratzea, ze kontra mota diren e, lanpostu eh, direnak. Eh, azken e, begiradan, e, beraz emankizun hau egina intzin e, begiratu dugularik, 2000 bosteun bat ziren CDI egisako e, lanaldi, e, be, kontratu mugagabeko lanaldiak, erdia baino gutxiago beraz, Eh, beste zazpireun da iruita mar inguru kontratu mugatuak eh, dira, eta badira bi inguru ere interim gisako eh, aldi baterako kontratuak uste dut, azpimak jagajia dela alere kupuru, kupuru hori. Gainerakoak dira alternantziak, langile independenteak edo sasoilari kontratuak, beraz, lehen ondorio atera bak balin baginu, bak bada hori litzateke, sarean diren lanpostu horietari guti dira e, lanaldi iraunkor bat proposatzen dutenak. Beste datu bat ere interesgajia da begiratzea, da lanpostu postuien nun kokatuak diren. Eta hor, sofresarik eh, gabe, baiona, angelu eta miagitze inguruan eh, dira gehiena, hasi kirumila eun lan postu eh, dira e, irigune hortan, eta ondotik heldu dira doni eta bidarte e, e, bestelako egi edo irinagusi batzu. Beraz, nagusiki laburdi eh, kostaldean, eta hori badakigu, be kostaldean, eh, etxe bizitza bat atxemaiteko ze problematika baden eh, gaur egun, eta uste dut hori ere behar da kontuan hartzekoa aizeten alditzatekeela lanpostu horiek aztertzen ditugularik. Eta azkenik, interesgahia da ere begiratzea, lanpostu horiek ze lan sektoretakoak diren. Industria eta eraikuntza sektorea badira biztan dena, kontabilitatea, lehen e, aipatu dugu, eta osasun gintza eta zaintza lanak. Eta lanpostuak begiratzen ditugunan, ojo inoagiagoa da, eh, lanpostuen eh, aldetik, kontable eta kontable laguntzaileak dira nagusiki, hoja gero aipatuko dugu segu genik, baina bada formakuntza arazo bat e, Ipar Euskal kontableak eskaz dira. baina ondotik, osasun gintza eta zaintzalanetako be lanpostuak e, atxemaiten aldira, lanbideak, erizein laguntzaileak, garbitzaileak, etxeko laguntzaileak, eta badakigu lanpostuak postu horiek, lanbide horiek aski prekarioak eh, izan e, direla. Beraz, aurkezpen lagur bat eh, egiten balin badugu e, behinat, horiek dira Ipar Euskal Herriko webgune, enpleguaren webgunean atxemaiten e, alditugun e, lanpostuak. Ez dira bortxaz be, kontratu iraunkojak eta be, batzutan sektore prekarioak ere eh, atxemaiten eh, alditugu. Informazioaz eh, luzatzeko eta osatuagoa izaiteko, iritzia galdetu diogu ere, lab sindikatuko eniaut eh, eh, aramendiri, eta proposatzen eh, dizuet, be, berak eh, ejan digun eh, hori eh, entzutea bere iritzia ere ukeiteko. Momentu honetan badakigu, eh, Iparoskal Herrian lanpostu asko daudela hartzeko, edo ez hartuak direnak, eta momentu honetan ikusten dugu ere paroara, paroa edo somazeko tasa aski eh, basoa dagola, eguneko zeia inguruan. Kasik plen amploa hortan eh, gaudela egoera momentu honetan. Gertatzen dena, enpleguiek ez dira kalitatezko enpleguak askotan, edo sasoilarien enpleguak direla, edo ez denbora osokoak, eta honen atzetik ekartzen digu beste arazo batzuk. Dela, prebizioak zer egiten diren eta nola egiten diren aurrera begira e, momentu hontan zezeik eta nagusiak esaten dutela zaitasunak dituztela jendeak hartzeko eta eta lana lanpostuiek betetzeko baina momentu berdinean patronal horiek ez dira eseritzen behar diren tokietan ikusteko nola egiten alko genuken datorren bost, amar, amabost urtetara lanpostu horiek hartuak izateko eta behar diren lanbaldintzak izateko. Horretarako, e, eh, 2008-tik garapen kontseiluan bultzatu genuen antizipe limitazioan sozioekonomikoietan eta 2000 eta mazazpian soziala bilakatu den gune hortan, lantzen genuen e, esaten den la gestion previsionel des emplois et des compétences eh, territorial, la GPECT. Eta hori oso garrantzitsua izango dela, ba justu, eh, lanpostu hiei erantzuteko behar diren formakuntzak, behar diren lanbalintzak, behar diren soldatak eta eskusatzen den guztia. Eta horretarako, guk nagusia izaten dugu argi eta garbi, nahi badu hori antolatu eta hori e, behar den bezala e, bete, ba, patronalak eseri behar dela elkarrizketa sozialean, eta hemen lan egin beharko dugu, hemen erabakitzeko, hemen lan egiteko, eta duinki bizitzeko. Baina, eh, jauregi, eh, aipatu dugu, zelan bide mota eta zelan postu mota diren eh, gaur egun Ipar Euskal Herrian eskainiak diren eh, be boibusnila zortziron eh, lan horiek eta entzun duzu baina aramendi lab sindikatuko ordezkariaren iritzia ez dira kalitatezko lanbideak berak hori ejan du eta auge ikuspena e, falta da gomita ere egin dizu e, edo egin dizue e, eta industria kanberari eta horoko nagusiei e, jartzera, be auge ikuspen hortan parte hartzeko, ze iritzi duzuzuk e, augusia entzunik eta be enplegu hoien eh, kopurua ikusirik? Ba, egunon, eh, bon, batetik ez naiz haute bat, eh? ez naiz enpresa buru, baizik eta teknikari, esare eta eh, arduraduna. Ehm, bakarrik erraiteko uh, batetik uh, bai uh, euneko sei uh, enplegutasa hori, langabezi hori, erran ala ere eh, ainitz eh, lanpostu hartuak izan diela, eta hor gelitzen den jendea ez duela txemaitean, edo berak nahi duen eh, lanbidea, edo enpresak behar dituen postuak. Eta hortako egina dira justu plataforma hori, guk sortu dugun plataforma hori, Amploa bask da justuki tokietan ere agertzen diren lanpostu eskaintzak biltzeko, orduan ez dugu errepikatzen, ez da beste uh, eh, webune bat, baizik eta besteen uh, biltze bat. Eta hortan eh, ikusten dugu, be, santza dugu uh, bereziki uh, hemengo azteek nahi badute hemen berian egon, hemengo uh, enpleguak direla, eh, bakarrik, eta hor eh, ikusten dugu ere enpresak biziki interesatuak direla, zeren hor eh, atsemaiten atxemaiten ituzte hemen godiendiak, eta bereziki be, errandugun bezala etxe bizitza problema hori eh, lotua dena, eta inguruan ere be, inflazioa bizi izan duguna azken urteetan, eta baita ere batzutan be, bizitzeko be, bat urrun lan postuetatik, hori guzia zailtzen du lan postu bati erantzuteko mementoan, eh, bon, ez balimada utxetik be, ez dute eh, auta pausatuko. A, eh, ikusten duguna ere, da be, beti formakuntza mailean ari giela entxeatzen beti edo batetik ikasleekin ere, zuzen Haiei zuzen duta entzatzen gira, erakustea ze formakuntza motak diren, eta baita ere, ze galde diren enpresetan. Eta hori, eh, santza dugu mejatariz eta industria ganbaran, be, badugu hareman zuzen bat, eta egia da, be, uh, enpresako arduradunek be, erraiten digutela, nun dituzten eien beharrak. Gero, uh, ipatzen zuen uh, eh, aurre ikuspen bat izaitea, hori bizik izaila, eta bereziki, oraiko urteetan, zenta ez dakigu nurat doan uh, gure ekonomia, eta ez dakigu, be, ikusten dugu, eh, iraikunde publikoak ere uh, uh de, de uh, arazoekin direla, odoan, be, berakigu, uh, uh, garai txar batzuk e, etortzen aldiela, orduan e, be, enpresek ere, behien uh, e, investizamenduak ere zalantzan emaiten dituzte, guaitatzen dute, ikusteko ahas egitzen lan duten edo ez. Beste sektore batzuk badira, untsa ibiltzen dienak, eta hori ekin egiten dugu ere. Aipatu du ere, ez direla kalitatezko lanpostuak, elementu hori ere bada. No, bezala, plataforman zer dira lehen lanpostu eskaintzak, dira industriarenak industriak, eskaintzen dituen hilabete sariak, gora dira. Eta egia da hor zehitzan eh, badugu eh, eh, entzatzen gila egina leherakusten ze uh, kalitate euh, den uh, euh, industrian lan eginez. Zenta hor, uh, gehien bat ez da euh, bakarrik soldata ikusten dena, baizik eta ere zer amesten duen gazte batek nolako inguru giroan nahi duen uh, lan egin, bala ze, ze denbora nahi duen pasatu lanean eta hori guzia ere kontutan hartzen du. Baina, hor uh, voilà, dira, batzutan kalifikazionea espalimada Hor, be, erakunde batzuk eh, antolatzen dituztenak uh, formakuntzak, justu be, egokitzeko behar oiei, zehazki. Nire esker Bai, mi esker zuri, eki, eta binatekin zurekin segitzen dugu mintzatzen, eta SSI ke eh, bultzatu zuen bere garaian, ja badira urte urte batzuk e, estia es, eskola, goi mailako eskola bat, e, pentsatzen duzun kontutan izan izen olako beharrak dauden lan merkatuak beharrezkoa dala baitare lan eziketaren eremuan nolabait lehen mailako formazioak bultzatzea baitare guri ipa Euskal Herri honetan? Be, enpresetan, uh, lan egiten dutenak, dira goi mailako bai ingenieraritza, teknikariak, langileak, denetarik behar da kopuru aldetik biztan da langile eta teknikari gehiago diela ingenerare baino, baina denen behar badugu eta Liseo Frango badira teknikarien eh, formatzeko, eta eskola bakar bat adibidez industrian uh, eh, iparaldean, hor ikusten dugu pixka bat ere uh, nola diren kopuruak. Bai, aipatu duzu momentu batzutan, bai lantegiak eta bai formazio zentroen inguruan, hor zubiak eh, behar dire pixka bat azkartu, behar dire gune batzuk eh, sortzea, ba nolabait hobeto ezagutze, elkarri esagutzeko? Bai, eh, enpropiei euh, bazkortu ginuelarik, hortan zen gure helburua enplegu uh, gaian sartzeko eta justu euh, ukaiteko euh, denen iritzia eta denen beharen berri. adibidez hor, uh, be, ipatzen aldugu, garapen gontxeluarekin ere ibilbide eh, ekitasmoa eh, burtzatu ginuela, eta orgo eh, proiektu ere maile gure bulegoetan zen, eta hor egin duen lana, dibidez, izan da erakasle arduradunekin uh, egitea, ben, hemen tokiko enpresak uh, zituzten uh, lanbideak ezagutzeko desmarsa hori. Hori izan da guk eh, nola aski harreman eh, estua dugu eh, enpresekin, be harreman hori errestu nahi izan dugu ikus dezaten nolako uh, lanbideak ziren iman iperaldean. Askotan aipatzen da, gaztek beste modu batean begiratzen diotela lanari, hor enpresa gintzan horren baitan behar da moldaketa bat egokitu lanak beste toki bat hartuko du gazten bizitzan eta beste modu batean antolatu behar direla harreman horiek ere bai? Bai, hor ikusten dugu, justu eh, eh, gure uh, enpresetan uh, badela gai bat beti ordena, dena, nola ez duten uh, langilerik atxe maiten. Uh, kasu maiten dute beren irudiari batetik, eta bestetik ere ze baldintza eskaintzen duten uh, la, la, la, langilei. Orduan, hortan, be, ikusten dugu ere, bat, batzutan ere, be, le, uh, etxe bizitzaren arazoari uh, lotua dena, be, gu be, bat abiatu dugu, biztan da ez dugu guk etxe bizitzan uh, uh, duke, baina biltzen ditugu gure inguruan, erakundeak hortan adituak direnak, eta elgarrekin entzatzen gira atera bideak atxemaiten, zenta egera be, langile batzuk be, uh, behar dute ere etxe bizitza duin bat izan, uh, nahi behar dute untxala egin egin ere, orduan be, ere, biztan da, hortan lotu behar dugula ere. Aipatu zu, eh, eh aldaketa handiak direla, ziur baitare badagola, eh, hor baude erronka batzuk, adimen artifiziala, digitalizazioa, eh, hor aipatzen da, hogi batzuk desagertuko direla, beste batzuk agertuko direla, despedidan eh, atakazail txiki batean jarriko zaitut, liseo batean garelarik, eh, eh, aholku bat ematekotan gazte bati, Eh, ze gomendatuko zenioke formazio bat eh, aukeratzeko orduan, edo e, ze aholko emango zenioke? Bo, nik ehanen nuke, bon, ba, dira bizten da, uh, sakonki beharrak erakusten duten lanbide batzuk, baina gazteak behar du bere burua uh, ikusi, nola senitzen duen, ze nahi duen egin, Zenta, biztanda, eh, lanbide berari eh, egokia den lanbide batean eh, sartzen bali bada, bon, luzeago egonen da postu hortan, eta bekio uh, bizi izanen du bere lanbide hor donen ustez behar jodu lehenik hasi jakinez berak zer nahi duen. Eta hor gero, nik eranen nuke iparaldean ala ere badela eskaintza aski zabala, eta horrekin, bon, dut, eta behi bazkortan eh, biltzen ditugu emengo, emengo eh, uh, eh, beharrak, orduan pentsatzen dut ere hortan atximanen duela berak nahi duena. Ah. urrutzia da, e, eh, aholkoa, da mil esker gurekin eh, izategatik, mil eta guk eh, segituko dugu, e, gure emankizun honekin, e, gogoratzen dizuegu, Euskali Daviden laua izetara emankizunean zareztela, hemen aipatzen ari gara, lantegiak eta langilegoaren gabeziei erantzuteko ba, gako batzuk, e, eta dagoeneko ja gure bigarren mairat pasatuko gara, zeren gure horrengo bi komitak e, amen ditugu, alde batetik e, Filipe Maite, Igunon. Lehenengo eta behin mila esker zure txan hartzegatik, eh, La zuzendaria zarelako eta zure ondoan duzu ezagun bat, pentsatzen dut, eh? Xabia Pestegia, da zuk zara kontabilea. Eta bo, biok, eh, ala biok, eh, zerbait badakizue, ba, nola eh, zer gabeziak eta ze beharrak dauden, eh, bai formazio eta bai lan maurkaturatzeko orduan, Xabi zurekin hasita, zure sektorean sentitzen dezue badaudela gabezi batzuk, badaudela eh, ba, enpleguen falta, enplego batzuk ez dutela hartzailerik, nola dago zuen sektorean? sektorea? Uh, eh, egunon, uh, eh, gure sektorean kontu lari uh, eh, sektorean, da, danei kabine ezpertiz kontabla, sentitzen dugu uh, duela mar bat urte izan ditugula zailtasunak. Uh, Gabezi handi bat uh, enpleguak uh, betetzeko. Uh, eta hoi uh, ikusita ez ginoen bate usai haulako gauzaki ikustea. Eta hoi uh, ikusita gabezi hori eh, denak pentsatu izan dugu behar genituela uh, lehenbizik uh, eh, stagier eta olako jendeak hain itzaurtu gure uh, entrepresetan. Uh, atxemateko gero uh, posibilitate bat uh, kontratuak egiteko haiekin baina uh, lehenbiziko gauza da gabizia handia izan dugula duela marbot urte. Eh, orain uh, gauzak konpontzen dira eta hortan or, uh, sartzen dira formakuntziak eta bat ez ere uh, eh, basolor eh, formakuntzak egiten duena uh, zein eta konturatzen gira ere ikaren gauza hain beste kolaboratzaile uh, behar ditugu baino behar ditugu uh, batzuk izanen dute diploma, espertiz kontable eta batzuk e-, ez dute ukanen baino Mm, jende guziak atxematen aldu lekua uh, eh, entreprasan. Eta hortaz behar ditugu formakuntzak, uh, eh, irurteko formakuntzak batzuk, eta hortan basolor uh, sartzen da. Bai, horren inguran eh, Felipe Maitek zuk aldiguzu azaldu, eh, zergatikan erantzun eh, hori eman duzu, eh, la gente liceotik, eta ezertan da formakuntza hori? Bai, ba, beraz hemen eh, aspalditik, ba, ginuen eh, badugu, eh, oraino, bat, kontabilitateko BTS, duela, goita, eta amost urte idekia izan zela, eta huartu ginen, uh, bai kabinetan, bai enpresetan, ba, baso gehi bi ezela aski uh, aritzeko, eta haiek zuten beste behar bat, eta berdenboran erreforma izan da ere uh, Frantzian, eh, nolaz, uh, iuteat, iuteetan uh, ikasketak orain egin behar dela, BUT olakoekin, eta beraz, uh, oartu gira posible zela ere gure lizeuan bachelor bat edekitzea. Noiz zuen, bachelor hori? Beraz, uh, orten irugarren, irugarren urtea da, uh, eta askiberia da, baina jadanik baditugu lehen, lehen emaitzak, eta beraz, landu dugu hori uh, eh, enpresaekin, kabinetekin, eh, eh, haiek dute um, biltzarre bat, deitzen dena konzei de l'ordre des experts kontable, eta haiekin erreferentziel bat montatia izan da, Frantzia mailan, eta gu hemen uh, beraz, uh, ukandugu baimena uh, idekitzeko olako formakuntza. Orduan, lehenengo erantzunak izan dituzue, e, pixka bat, segitzen duzu pista e, ikasle horiek nora joaten diren lanera, de, inguru hurbilean gelditzen dira, esenpresa eh, motara, baduzu bai. hor argazki txiki bat? Bai, bon, aski berezia da, zeren uh, mementukotz, bakarrik uh, eh, un kabine de, d'expertiz segitzen ala lana, eta elduden urtean normalki, bai, uh, enpresetan posibla... Formazio berezitua da, beraz. Bai, bai, eta ba, beraz urte hau aprendizgoan egiten da, alternantzia, alternantzian sartu behar da, beraz pasatzen dute lau egun uh, enpresan eta egun erdi bat eh, hemen, eta uh, guziek be, lana ukan dute, uh, diploma eta lanan dute uh, nun uh, prestatu zuten enpresetan. Xabizuk, agian baduzu esperientzia pixka bat, zen moz joaten diren gauzak, aprendiza hoiekin, gazte hoiekin, nola moldatzen diren lan munduaren girorat. Bai, <clears throat> guk hartu ginuen eh, ogoita, bi, uh, ogoita eta bi milata ogoita lehen aldikotz. Hartu ginuen uh, eh, alternantzian pertsona bat. Eta guk askifite konturatu ginen uh, kuntza hori ahas ego gitua zela kabinetei. Uh, nahi dut egan, hor lantzen diren kurtso guziak, gero haien uh, edo lanian, Eh, ikusiko dituzten eh, gauzak dira denak. Eta hor, uh, askifite uh, arrasegokia zela, eta guk hartu ginuen pertsona alternantzian, hartu dugu gero eta egin diogu kontratu mugagabe bat. Eta zen eta pentsatzen dugu olako jendiak arrasegokiaak dira kolaboratzaile bezala gure kabinetetan hoi da netzat gauza uh, importantena, pentsatzen dut bertze kabinetetan pastu dena baziren alternantziana ama bi, uh, eh, gazte, uh, eh, ola pasatu da haien uh, guzientzat. Eh? Zer eta, hartzen dutela ikerabakia sartzea hortan, haiek badakite zer lanean nahi duten segitu. Eh? Eta jasungi badakite kabinet batean formatu dira hor lan egiteko kondulari gisa, eta badakite jasungi hortan uh, atxemanen dutela lana. Boa, ba, mila esker, eh, gurekin izanagatik, placer eh, plazera izan da zure azalpenak eh, entzutea, eta gogoratzea, segitzen dugula gure emankizunean, Euskal Edabideen emankizunean, e, lau ezetara emankizunean, eta oain proposatzen dizugu, ba, nolabait Euskal Garapen Kontseiluak bultzatu zuen ba, egitasmo baten inguruan, hau da, finean ibilbide aipatua izan da jagoneko amen, izan zen egitasmo bat ezagutzeko, lurraldeko, gazten, ba, nolabait nolabait iritzia hartzeko, eh? berroketa mar bat eh, gazteekin eh, eh, mintzatu ziren, elkarrizketak egin ziren, eta guk hoietatik bost bat ekarri ditugu gure emankizunera. Lizeoan sartu nintzelarik dudak ukan ditut nire orientazioari buruz. ikasle ona nintzen eta ez neken soberaz egin eta beraz joan nintzen orientazio uh, eh, aholkalari baten eh, ikustea eta errantziden duetea unibertsitatera eh, ez dut laguntza handirik eta hor uh, irakasle batzuekin mintzatuz eta nire gurasoekin hor uh, ukandut ideia Science Po konkurtsuaren saiatzea eta beraz hori prestatu dut lehenean eta terminal, terminalean eta, uh, eta kausitu dut uh, konkurtsua eta beraz uh, orain Parisen, uh, Parisen ez. Basotik landa ni joan ez bordalera, medikuntza ikasketen egitera. Uh, Lehen urtea konkurtsua da, eta zobeda uh, bizkizeila denez, laguntza hartzea ondoan. Badera edo prepak edo tutore gotza, bizkiontxaina dena, eta nik tutore gotza hartu dut. eta hor niz, be... Etzela bortzaz nahi nuena eta nahiago nuela emagintza ikasketak. Beraz, eh, lehen urtean egin dut, ez dut dukan eta erripikatu dut, eta bigarren urtean hautatu eh, dut eh, emagintza, espezitatea eta ez medikuntza. Gaur egun hemen liceoan nago, terminalean hain zuzen ere, berezitasun bezala ekonomia eta soziala eta historia, geografia, geopolitika eta zientzia politikoak ditut, eta nire etorkizunerako interesa edo gustatzen zaidana, komunikabidetan edo irakaskuntzan eh, lana e-, egitea izango litzateke. Orduan, bide horretarako hemen sakik eh, gure orientatzaileak proposatu dizkit bi bide dena edo hemen eh, iparraldean Frantziaren Frantzian segitzea ikasketak izango litzatekeela Sciences Po Bordeaux edo Grand Ecole de Sciences Po denoietan sartzea eta horretan e, lizentzia egin ondoren, gero e, master egitea e, kazetaritzan, e, master gan e, litzatekena. Edo beste aukera izango litzateke, egoaldera joatea, hain zuzen ere Euskal Herriko Unibertsitatera edo Mondragon Unibertsitatera, eta bertan kazetaritzako gradu egitea edo ikusentzunezko gradu egitea. Hala, nik eh, ukan nuen duda filosofia ikasi eh, donostin edo eh, euskal filologia edo euskal ikasketak gazte izen. Eta bo, azkenean, nuen bereziki ikasketen gatik autatu gehiago uh, gazte iz nahiago bainuen donosti baino, ara. Baina, uh, ba, ginuen lana uk, euskararen inguruan, beraz euskal ikasketek lagunduko nindutela edo. Eta, ara, gero, uh, gazteizeko esperientzia bikaina izan da, eta bai gomendatuko nukela, erasmus egiteko aukera bada ere beti, naiz eta euskal ikasketak izan, uh, Irlandara joan nintzen adibidez. Eta, ez dakit, gero, uh, bai honan ere ikasitut maztuja, eta bon, ba, bai honan ere ez da gaizki. nik uh, dislexia baut eta eh, abez bat ukandot kolegio guztian, uh, kurtsuen segitzeko. Eta, bon, gero, gero zailta, zailtasuna banituen eskolan. Orduan, nahi nuen nik orokorrean segitu, baina eta mm, erakasle kontseilatu dautate joaitea gehiago profesionalerat. Orduan, uh, Joanis hori uh, eh, uh, eh, laurantxa eskolat, hartai landa niz eta ohartu eta erakasle kontseilatu dautate segitzea kotxea, ordean betez bat buruz. Eta hartaik lan da, hartu niz, enitela nahi guziak ikasi. Eta gainerat, e, stajetako nausiak, saltan zautan, berdin lizentzia bat itea. Eta ez eh, ne arloan. Odean nik e, lizentzia hura egin dut, Polinin, e, Juran. Eta e, dut alai lizentzia, gero bai, e, lan bikain. Eta lekukotasun hori entzunik, eba, eh, jarraituko dugu, eh, gure solasaldi hauekin, eta dagoeneko gure urrengo bi komitak hemen ditugu. E, eh, Helen Sharton, aldazia formazia zentrokoa e, arduraduna zara, eta zure ondoan duzu, e, piak edukazu enpresalaria, ongitorri biok, arabiok. biok. E, lehenekin zurekin abiatuko gara, zeren, e, bo, garapen kontxuiuko kidea bazara, mm enpresa burua zara, mm. eta gertutik esagutu duzu ibilbide proiektua, egitasmo hori, aldazalduko duguzu pixka bat gehiago nundik norakoak? Bai, hanfet, euh, gaztek euh, aipatzen duten bezala, orientazio mailan, badira problematikak, bai uh, ostion entzun dugun uh, lan merkatuaren euh, problematika, ea lan postuak bete behar diren, bada gaztearen problematika, berak bere bizian zer egin duen, eta nora buz, nola loratuko den, hortan eh, abiatzen gira beti eh, eh, pentsatzeko zer egiten alko den bere bizian, eta garapen kontseiloak nahi izan du lujalde hor sartu. Jakutsiz, eh, bai berdin eh, gaztek berek, bai eh, emengo profesionalek uh, orientazioa zarduratzen direnak, ez zutela baitez bada emengo uh, lujaldea edo ongi ezautzen, edo merkatu ongi ezautzen, edo ibilbidiak ere, edo formakuntzak ezautzen, beraz, garapen kontseiluak hortan bultzatu du, uh, gogo eta partekatu bat, nun uh, nahi izan den, gazteekin lehenik diagnostika bat bat egin uh, ulertzeko zer ziren eh, bakoitzaren ibilbidean bai irizpidiak autuen egiteko eta uh, segitzeko bizian profesionalki hasteko. Bai, zeren, lehen aipatua izan da, bai da ere mankizun hontan, badagola batzutan araso bat eh, lan munduan dagoena, lurraldean dagoena, esketzen, eskatzen dutena lantegi hoiek, eta gero agian ikasleke egiten dituzten autuen artean, martxan diren formazio hoien inguruan. Importantea da formazio horiek egokitzea aipatzen zuen bezala lurraldeko erronkei? Uh, bai, importantea da, baina oino aterabidea, ekuazioaren aterabidea ez dugu uh, oino uh, Eh? Baina beti uh, hortan uh, ari gira lanian. Orientazio mailan ulertu behar dena, uh, gaztek formakuntzak egiten dituztelarik, uh, nik beti uh, zenbaki importantak espikatzen ditut, baso jian, demagun, uh, lurralde mailan, bat badugu eh, lorpen tasa uh, izugarria, eunetarik larogoita amabostek lortzen dute basoa, baina ondoko urtean, lehen urte ikasketa, hor badugu lorpen tasa eunetarik berrogoi, edo utxe egiten dutenak eunetarik irurogoiek. Hor, Eta, horren gibelean, arazo ezberdinan izanen dire, baina zuk segura pista batzuk emango dizkizugu. Halo lehenik ulertu behar da, piskat strukturala dela, erran nahi baita uh, badelarik plataformetan delako parkursup ez famatu hortan mila bat formakuntza mota, uh, antxu ikasle eren batek hautatzen du ama bost formakuntza bakarrik. Beraz, hor, ikusten da, hemengo beabean goizetan bezala i, otuak metatzen direla, ikaslek metatzen dira formakuntza berezitu batzuetan. Eh, Arrakasta dutena, uh, eien artian zuzen bidea, STAPS, medikuntza eta historio, eta ez dakite, baita espada, zoindiren diren bestiak. Eh? Eta ba espada, dute, jasotzen, eh, lurraldetik eta eragile ekonomikotik etortzen diren eh, arrazoinak, beharrak edo galdeak? Hori da, eh, ibilbidek entxeatzen duena, da profesionalak, izan dadin eh, orientaziozkoak, mision lokalekoak, CEO informazio eta e, enpresa buru, ikastetxe buru eta denen artian goetatzia, zer ongi lirateke ika, gazte batentzat izaitia demagun bulego bat zentralagoa, nun be, informazio guziak biltzen Eh, luketen eta baina ez gira hortarat iritsi orain. Eta gian bizualizatu badaudela beste lan aukerak baitare, e, hor direla eta baita ezpada ez direla agertzen bilatzaile eta mm. informazio zertakatzaile guzi bai. bai, gero gaztek uh, ikastetxetik landa ez dute baita ezpada bere ala lanari pentsatzen. Eta hor ere bizki importanta da erraitea hori statistikoki uh, kalifikazioa uh, albezain gora egiten baduzu xantzak gehiago baduzu lan baten atxemaiteko. Hortik heldu da, guai eskakizun mailak pastu dira baso gehi bi urte, baso gehi iru mastera egin behar, edo ez, beraz gaztek alako uh, eh, presio batekin dira gogoetatu behar, eh, noaino joan nahi duten, eta horren ondotik zer bilakatuko da, egin biziaz er, zer eginen duten horrekin. Eta pixkat uh, da, egin zat, eta gero uh, bestalde, enpresek ere ez dute hain argi, erraiteko, be, guk behar dugu, beste hainbeste master, edo uh, kontabilitatean gertatzen den bezala, ez da hain zehatz eta hain beste alor guzien tokietan. Eta horra gertzen dire batzutan, arrakala horiek edo distantzia horiek eskatzen dana eta eskaintzen denaren inguruan, eta mm. bo, eh, joaiteko, eh, pentsatzen dut, e, e, pierdukazu, enpresa burua zera, arbite bodri enpresakoa, itxasun plantatu aziazte, asalduko diguzu pixka bat, zein den zure lantegia, zein den sektoria, zein balangile dituzuen? Hori da, itxasun plantatuak gira, gu berezituak gira, hor, e, txesa lanetan a, ah, a, ah, Eh, hala, ari gira argintzako lanak eramaiten, baita ere piskat eh, proiektu orokorrakoak ere aintzinat eramaiten. Uh, eh, orotara templatzen ditugu oitan babos langile. Gana <clears throat> du, bos pasei uh, buleguetan hartzen direnak misu kargudun edo proiektu eramaile. Uh, eta oita bat langile uh, santiretan ibiltzen direnak. Formazio berezi batekin eskatzen dituzue langileak edo zuese hartzen duzuen zuen gaine formazio hori? nahi nuke, eskatu <laughs> formazio berezi bat, baina uh, bereziki hor eh, guk blanian hartze, uh, xantiretan hartzeko behar ditugu hor asketak eh, argintza ikasketak egiten dituztenek, uh, jana du kanto liseotik pasten direna gehienak, baina aski usu, ala, beti baietz erraiten dugu hor praktika edo edo aprendizgo galdeak baditugu laik, baina uh, gero eta gutioa gertzen dira, uh, oinukoan baitugu gazte batzu eh, bereziki barnekaldetik egiten dienak eta udaguzi guzi bende zaun e, eh, eh, baitugu bizpairu gazte galditen duten udakolana eta beti hartzen ditugu eta hortaik hartetan artetan ateratzen dira batzuk beste pentsatu ez zuten lanbideetaik pasatuik baina berdin gure arloetan ere hartzen aldirela Eh, bana egia da uh, eh, oinokoan uh, eh, ditugula eta usu, man ez liseoko klaseak, ez dira arrasbetetzen eta aldi oro aipatzen dute, bon, medina uh, datoren urtean ez dakigu, argintzen uh, sailik izanen den eta Eh, gazteik ez baita usua gertzen. Eh, zure uste zergatik gertatzen da gabezi hori eh, agian e, gaztei beste ah, eskaintza batzuk egiten zaizkie e, lan munduaren irudi pixka bat partziala ematen zaie, zaie kontatzen beste aukera badirela, zein den arazuak? E? Bai, bai, pentsatzeko da eta ah, ber uh, berdinamikan uh, gogo eta horik eraman ditugu eh, gure sindikatuarekin, federakuntzako sindikatuarekin, eta hor badu bai iruz pala urte entzatzen gira, laugarren eh, mailako gazten uh, gana turbiltzia, ondarian, nun uh, ez duten oinukoan beren orientazioa finkatia, eta entzatzen gira, hala, eh, eh, eh, joan den urtean uste dut dotzena bat liseoetan ibili izan gila, bikoteka hor enpresa buru, bai zurgin, argin, edo edo zein, edo zein hartzen gienak. Piskat gure ofizioen ezaguta azteko, piskat irudi horien zabaltzeko, erakusteko ere baineska eskata bain mutiko entzat badela lana, menzen gu, gure enpresa esan, asken azken uh, eh, misiokar eh, ingineritzana izan direnak, hiruak neskak dira. Hor, importantea da gian, oharra hori egitea. Beti eskuekin edo masinekin lan egin duten, aipatzen dugunean irudia oso estereotipatua da, beti gizona gertzen da, baina industrian eta beste motako lanetan gerota gehiago aukera badire, emazte, emazteak aritzeko. Ba, ba lana, haunitz kamiatu da, eh? dira behoita magurteko uh, eh, arginen lana ez da bate bera, uh, tresnak mekanizatuagoa da, uh, entzatzen gira hor uh, inalaguti bortsatzia, naiz eta lan fisikoa den, eh, baina eh, pentsatzen dut eh, erreskiago lan egiten aldela hortan, eta gainera gu or, oh, lan horietan, ondaroaren ba lanetan, badira lan finizioneko lan tipi batzu, usu neskak bizikuntza lan egiten duten, eh, eh, eta baita ere, santiak kudeaketan, zenta badira planak egiteko, haintzineko eh, estudioak egiten dira, eta ahlo horietan ere, denentzat bada, bada lana zentzurtan merezi du dei hori egitea baitare neskei haien eh, aukeren artean sartzeko baitare zuen zuen sektorea bai, bai hoxe da, eta gero eh, bizki importanta dena uste du, da e, lotura sortzea, nun gazteak diren ez dakite sobera zer den enpresa batean lan hartzia, eta uste dut, ala, stajak edo praktikak egin behar direla, eta olako demoraldietan begiak zabaltzen zazkoie eta ikusten dute zinez zer den uh, mundua eta nun atxemaiten alduten beren bidea eta eta ara, ostion uh, erten zemezara gakoa da bakotsak behar du bere buria izautu eta jakin pixkat zertan nahi duena izan eta gero uh, enpresak atsemanen du bide bat eh, eh, eien lanbide baten atxemaiteko. Hortako gaitasuna baduzu moldatzeko baitare guain agian langile gazteek beste baldintza batzuk eskatzen dituzte, beste mu batean ikusten dutela hori hor agian enpresa txiki batean egonezkero malgutasun gehiago, gerri gehiago badago, gauzak partekatzeko, antolatzeko? Hori da, hori da, beti, beti ala, gure fa, familitipi bat da, eh, gira inala baldintza honak emaitia. Egia da gure lantzailetan tokiko lana da. Uh, ez ditugu uh, eh, oita mar kilometro baino gehiago egiten egunean joiteko ezkerta eskoin. Ez da baitez bada... Eh, Eh, behabeko hor eh, otoliaretan sartu behar, badugu tokiko lana, uh, gira eien uh, etxetik urbil montatzea ekipa edo antolatzea, baute transporta, baute... Ala, baldintza, baldintzak eta bizitza baldintzak eh, eskaintzen dituzu. Bai, bai, Aipatu nintzun izkuntzaren gatik, e, lurraldeari atxikioa den enpresa baten burua zea, inguru zehatz batean murritzen zareta, esango zenuke hizkuntza ba, ekartzen dula balore berezi bat zuen lan jardueran, zuen sektorean? Eta bai, jakinez uh, aniz tokiko jendeekin ari gire lanian, uh, eh, eh, Euskaldun langile gazte batzu baitu etxeanari lanian edo, urbiltasun bat sortzen du, errestasun bat sortzen du, dinamika hon bat bada ere, eta pentsatzekoa da, bai, horrek uh, abantail bat ekartzen du uh, eh, maluruski, ala, ez dira, ez dira denak ala, eh, heldu direnak biziki gogoguna hartzen du, eh, eta uste dut beren lekua atxemaiten dutela, baina, uh, ez dugu lehen, eh, lehen gakoetan emaiten eh, Euskarduna izaitea. <laughs> Es, esperientzia lan munduan, eta esango zenuke asko aldatu dala gaztek lanarekiko duten eh, harremana, aipatzen da, eh? gerotak gehiago, ba, nola ez diotela ematen, agian beste belaunaldi bat, batzukoek ematen genioni garrantzi hori, e, beste toki bat ematen diote bizitzari lan jardurari, zuk hori sentitzen duzu, e, aldatu dala lanarekiko harremana, moldaketa bat egin bar da, denon buruan, Bai, uh, e, denetai bada. Bada, badira bat, e, gazte batzu zinez, uh, ala, balore batzu ituztenak, eta zinez uh, lanarekin duten ageman hori, da uh, aspaldian bezala, badakite behen bide, bide, bizi bide guzia uh, hori esker dutela, beste batzuk eh, bat ere eh, kontsumitzaile bezala heldu dira eh, beren bizia ere pixkat uh, bilabeteko ikuspundua dute eta bai dira bilabetez tira alalanean, eta gero bakantzetan joiteko eta behiz din uh, interim gizan denetai bada eta behar ditugu hala, horiek emaiten dituzten uh, indarren arabera egokitu guk gure enpresak eta beti erres baina ez dugu beste manera ikuai eh, hortan ibiltzeko. Hori da, impresio, baduzue usardioa, eh, ez, e, moldatzeko beharrean eta gauzak aldatzen beharrean, ba, zurekin helenen gero segituko dugu baitaren norabidetzearen e, hauzia ipatu, ze, pierreka ipatu duen pixka bat bidetik ez, agian formazio batzuk, agian lanbide batzuk ez direla agertzen, e, norabidetze horietan eta zurekin aipatuko dugu, eta baita lorea ginagarekin beste gomita batekin, eta zure pierre agurre esango dizugu, baina joan naitzin e, proposatuko dizut e, beste enpresaburu bateke bai e, lekukotasuna utzi dulako aimana aipatu ditugun gaien inguruan ba gamarteko elizaldiara joan gera eta han mintzatu gara Jon Eroiatorekin eh, eta orduan ba, gure ikuslegoei proposatzen diogu enpresaburu horren ere bai ba, bere lekukotasunak entzutea eta ikustea hemen uh, eh, gamarten gira, Elizaldian, eta guk uh, lantzen dugu. Serriak lehenik ez azten ditugu, gero mozten, hortik aintzina dena, dena iten dugu, serrikia iten dugu xingarra, osizona, eh, patea eta aragi freskoa, eta gero guk saltzen dugu gure uh, magasinetan lehenik, eta merkatuetan ditugu hiru egiteki. Hortan behar ditugu langile batzu, baina ez bortxaz eh, formatuak. Behar dute ukan hurbiltasun eh, bat ala ikek kabalekin, lan espezifiko bat baita, barne formakuntza egitegu. Gero eh, hemen atelieran, bagira berrogoi bat lagun. Hortan seria mozten dutenek deia baute aintzinetik formakuntza bat. Hori ez du guk egiten formakuntza hori. Uh, eh, uriek aparte, beste guztiak dira barne formakuntza egiten dugu horiekin. Salbu idazkaritzan edo kontabilitatean ari diren uh, langilentzat. Eta kalitatean ere eh, hobeda formakuntza bat ukaitea entzinetik. Uh, teoria baita eta ainitz uh, ala, mm, biziden produktuekin nahi behira lanean eta beraz importanta da jakitea zer eta nola behar den lan egin eh, garbiki. Gara hontan gure langile beharra apaltzen da, gure salmenta apaltzen baita ere, beraz gure lotua da udan hainitz lan eginen dugu eta neguan pixka bat gutiago. Alaike beti jendea sekatzen dugu, guretako formakuntza, barne formakuntza hori, iru eta sehila arteko Eh, epe bat dan, eh, pertsona bat autonomoa izaiteko bere lanpostuan, behar dugu eh, fase hori pasatu, eta beraz etengabe langileak sekatzen ditugu, zen badakigu denborak alaike lase izan ahen, beharko dugula udako prest izan eta udan dende formatu okukan bera postuetan. Beraz, guain egoan jendea presentatzen bada, alaike eh, ditugu, eta beraz, hasiko gira iru, sehila formakuntza egiten, eta deia postuan den lagun batek formatuko du heltzen den langile behia. Guk jende erakartzeko enpresat eta sustut fidelizatzeko, eh, importante da lan baldintza, importante da tokiko jendeekin hartzea, eta hemen heltzean eh, lan giro goso batean hartzea, da hori da azkenean eh, importanteena eta hori esker jendea dugu atxikitzen gero jenden arabera ez dute denek bergauza sekatzen bortxaz, e, batzuen dako hilabete sakiak da du, beraz bat dira eh, amairu garen, eta beste prima, hainbeste prima plantan ezagia dira. Enpresa aski handia eta aski erosua da denentzat adaptatzeko dituzten e, kanpoko beharrei. Beraz batzuek bat aurrak ereman behar duzte, dina intzin laneat, edo behar dutik joan lanetik la, aurren txeka joiteko, beraz eta beste batzuek ez, beraz adaptatzen gara, batzuen ari dira lau egunen gainean, beste batzu lau egun, beste batzu lau egun terdi, beste batzu bostegun egun, eta hola, horra hor beste enpresaburu baten lekokutasuna eta goratzen dizuego hemen eh, da gaudela Euskal Edabideen lau aizetara emankizunean segitzen dugu eh, lantegiak eta langilegoari buruz bagoetatzen eh, intzakide ezberdinekin eta dagoeneko bagau dugu hemen beste komita bat Lore Aginaga zen muzira segitzen duzu gurekin Helen Helen bai. Xerriton <laughs> eta zuek biekin eh, aipatuko dugu e, pixka bat sakonago formaziorena aipatu dugu eh, desente baina behar genuken orabidetzeri buruz ere bai hitz batzuk e, esan. E, lore eh, zu horta sarduratzen zara, azalduko diguzu pixka bat zein den zure funtzioa? Bai, lizoan hiru orientatzaile gira eta hiru maila baitira lizoan eta maila bakoitzean egiten dugu mailari dagokion lan berezia. Orduan, bigarrenean hasten gira lan mundua ezagutarazten eta gero lantzen ditugu basoko berezitasunak hautatzeko uh, la laguntza ematen diegu. Eta gero lehenean hasten gira deia basotik landako formakuntzak eh, gehiago ezagutarazten. Unibertsitateak bisitatuz, uh, inguruko ikastetxeetako basotik landako formakuntzak ezagutaraziz, jendea lizura eto garaziz, adibidez. Eta gero terminalean eh, hori lantzen segitzen dugu eta gehitzen diogu uh, basotik landa izen emateak uh, izen emateetara laguntzeko prozedura. Hori da, iten zuen lagundu eh, urte batzutan, ba nolabait bide hori hartzeko, eh, ikaslek bide hori hartzeko. E, bai ikaslek eta bai familiak hartzen dituzue, pentsatzen den momentu ezberdinetan, tokatuko bai. zaizue hitz egitea? Bai, familiekin gutxiago egiten dugu, zenta liseoko, uh, liseoko barneko eh, lanketa bat da, baina negia da, gero gurasuei proposatzen dizkiegula eh, ahats batzuetan uh, informazio bilkurak. Hori da. Eta esango zenuke, ba, gaur egun aldatu direla pixka bate familie eta batez aldetik aldetikan etortzen diren galdeak, informazioa zerkatzeko moduak, nola aldatu da pixka bat zuen lana hor? Aldatu da, hain eh, dena numerizatu baita. Pentsatzen dut, orain eh, informazio gehiena, edo informazio guztia internetan atxematen aldera. Eta gero, bestalde begiratzen alda, beste, um, beste iturri batzuk badira, baina eh, gaur egun egia da, biziki informazio anitza atxematen dela eta erreski. Internet jasker. Baina iraberean batzutan agian e, ikaslak na, ez dakit nasiago diren edo zailtasunak dituzten hainbeste informazio kudeatzeko, jakiteko zer ba, behar den ubetxi, bai. eh, zuek ere bai laguntza bat eman behar duzu hor? Bai, egia da, zenta, eh, azken finean interneten den guztia abstraktua geratzen da, eta horregatik uh, guk gauzak azaltzen aldizkiegu, baina bereziki bultzatzen ditugu uh, eh, ateidekietara, saloinetara, joatera, uh, baita ere li, universitateak proposatzen dituzten uh, eh, imertxu egunetara. Hor, uh, saiatzen gira ikasleak bertaratzen albezain bat ikus dezaten giroa zer den eta lekua ere bera nolakoa den. Txuin kasuan Euskaraz eh, jarduten duen etxepari lizioa izanik, eh, hizkuntzak ere bai badu bere garrantzia, ordun autu bat egin behar da, segitzeko ikasten ipar Euskal Herrian, ego Euskal Herria joaten, bai. horrek eh, eskatzen du baitare lan berezi bate ikaslekin. Bai, bai egia da berezitasun hori badela. Euskaraz segitu nahi dutenek, joan behar baitute gehien gehiengoek e, egoaldera, eskaintza biziki e, eh, mugitza baita iparraldean euskaraz ikasteko, eta orduan e, bai lanketa gehigarri bat da, eta jentzat ere administratiboki eta eh, pizuagoa den prozedura bat da. Entzuten dugu eskerrezkuin e, norabidetzen lanetan eta batzutan e, ez dakit edo langile gutxi dagoela edo zerbitzu hori batzutan ahultzen dela, hainbat eh, mhm. zentrutan, eh, kexa hori bai iristen zaigu, zuek sentitzen duzu eh, reforzatu behar dela pixka bat e, norabidetze zerbitzua? Nik bakarrik lizeoko ikuspegia dut, zentzurtan. Zuek aski e, garatua duzu, eh? Zuen eredua. Eta gara handia ematen zaiola orientazioari lizeoan, bai, hiru pertsona gira, beraz, uh, albezain ongi egiten dugu, eta... Bai, e, zure kasuan ere bai ezagutzen duzu orientazioaren eh, mundua, ez da? Bai. E, ba, zentro bat, aldazia formazio zentroa, eta zuek ze motako zerbitzua eskaintzen duzuen, eta pixka bat eh, ze publikoari, doze profilari zuzendua? Ano, lehenik erantzunen dautzut, eh, ere orientazio mailan bizik importantan dena, eta bai kolegioan eta bai liseoan bizitzen dena, da ikastaro mementoa. Bai. Eta enpresa ere espikatu dute, eh, ez direla aski urbil enpresatik, eta mhm. hori eh, sistema mailan, egan nahi da, ez da bakarrik etxepare liseoan, eta orientazioa lantzen delarik, ez da, e, ene ustez, ez da aski zen hori. Ikaslek ez dute aski ikastarurik egiten, uh, diakinez, deia irugarrenian egiten den ikastaro hortatik, antsu uh, erdiak hautatzen du lana ikastaro ikastarotik e, euh, bizituta. Beraz, ikastaroaren garantzi, eh, garantzia biziki importanta da, ibilbide hortan. Eta hori, derrigorrezkoa da irugarrenean, eta liseoan ere egiten dute beste bat eh, bigarrenean, hemen ere larjanten uste dut ala dela. Beraz, eh, alako bizipenak bizik importantak dira gazten zat. Eta hori ere, zuten bakizu, reportai hori egintzelarik zelarik, gazte eri begira. Zuek sendimendu hori duzu ere bai, lore jendeak egiten ditunen olako estaiak ikastorek eta askotan topatzen dula bokazio bat? Bai. Topatzen dula eh, etorkizuneko torkizuneko autu bat? Bai, bai, beti eman kurra da. Zenta, beti, eh, azkenan, eh, zerbait ateratzen zaio ikastaroari edo bilakatzen da lanbide sedea, edo alderantziz ikusten dute zer maitatzen duten eta zer Eta gainera, basutik landarako ere eta parkurzu ipendako, biziki uh, eh, importantea da, ikasleak jakin dezan zer lanbidera joan den, beraz, uh, eh, erran duen bezala, irugarrenan bada, bigarrenan beste bihaste, eta hainitzak ere terminalean egiten dituzte ikastaroak bakantzetan. Alde hortatik, eh, sentitzen duzu eh, ba, nola lurraldeko eragilen aldetik bada, erantzun ona ikasle hoiek hartzeko, bai. esan eta bai. enpresa munduan, ibiltzen dan jendeak, ulertzen duze garrantzia bai. dauka bai, ba, urratxori Helena? dira dispozitiboak, nabe huzu, ez dira beti ikusgar edo jakinak. Demagun uh, merkataritza gambarak badu pasmetie uh, eh, delako mm -hmm. uh, i, dispositiboa eta hortan hori uh, uh, hartuz, ikasle zirelarik, badira ez dakit zonbat uh, enpresa uh, partaide eta enpresa hortarat joiten alzira, fe, behar da biztan da itzordu hartu eta plangintzatu, baina pres dira enpresak uh, gazten errezebitzeko. Baina hori ez da aski zabaldua, oraindik, indik ez da aski ezaguna. Ados. Mm. E, antolatzen duzu, eh, aspaldi lanbiden foroa, hau da, baduzu zuen saloina, ez? Mm Hain modan diren, ez? Ikasleen saloin hori. Eh? Mm-hmm. Zuek badezu, ez? Bai. Zehaskake badu bere saloina hori. Azalduko zenuke pixka bat, eh, ze esperientzia duzuen horrekin, zer eskaintzen duzuen, eta zer antzuna izan entun? Bai, uh, bi urte guziz egiten dugun eh, zera da, foroa da, eh, eta lanbiden foroa da, uh, da, ez da ikasketena. Eta orduan, uh, eto ditugu uh, albezain bat, albezain anitzak diren lanbideak eta langileak, Erantzuna biziki baikurra maten digute langilek, beraien enpresak eta lanbidea orkestera etortzeko. Eta mm, saia, iaz, eun uh, eh, lanbidez berdien etorrela zigen genituen. Adibidez, esaterako agian e, adibide, adibide batzuk, e, <laughs> aipatzea arren, e, burura etortzen zaizizkizun bai, batzuk. E... Uh, eto genituen, be, justuki, uh, kasetaritza mundutik uh, medikuntzara, eraikuntza ere hortzen, uh, saiatu gira... Uh, Anistasunean, bai, jogatzea beti. ez gara abiatu bakarrik ezagutzen genituen jendetatik, baizik eta lanbide arlo guztiak kontuan hartuz, saiatu gira lanbila, lanbi, eh, <laughs> eh, lanbide ezberdinetako langileak atxematen. Ados, lehen nahi patu dugu, eh? pixka bat eh, gauzak aldatzen nahi dilera enpresa buruentzat, egokitu behar dituzte lan baldintzak, eh, langileke bai, bo, bueno, gero eta gauza gehiago eh, behar dute jakin eta eta erantzun. Eta ikasleen kasuan, bus badago beti denos, denona otan dan, parkosupe plataformarena, digitalizazioa, mm. Eh, mugitu zarete mundu hortan, eten gabe aldatzen den eh, mundu hortan, zuek ere bai behar duzu zuen burua adaptatu, denbora eh, guzi, zainbeste formazio, etortzen direla berriak, batzutan ez dakigu guzeatzen mehatze, Eh, nundikan joaten diren, eh, helen eh, ikusten duzure aurpegia sufritu duzula anistazun horrekin edo ez? Ez, ez, hor da, ostion eskatzen zinuen zer egiten ginuen guk, zenta egia da kanput informazioa eta hori ibilbiden ere partekatu ginuen profesionalek, informazio ugari da, eta ez da informazio eskaz, da piskat kanputik ikusia basa oiana bezala, beraz mhm. nola nola bidetu hortan hor dira giltzak behar, eta eta ostion ere entzuna izan da, uh, guk uste dugu, eta nik hortakotz ere utzi nuen erakaskuntzan, zenta erakaskuntzan uh, maleruski, ez da aski denborarik hortako, uh, e, gaztiak bere burua ezautzeko, behar ditu, e, bai bere giltzak nola funtzionatzen duen, zoin diren bere baloreak, bere beharrak, nola proiektatzen alden, eta historio, hori ez da aski lan eta ez da denborarik geletan egiteko, beraz, alde batetik hori, eta gero delako uh, ibilbide horietan giltzak edo erronkak edo ulertzeko, uh, bai dira aldaketak, baina mekanismoa, piskat, uh, fe, ni ikasle nintzerarik ber, berazen mekanismo hori, <laughs> ea ikasketa luziak, laburrak eta ze diploma maila, ze zertifikazio, ze kalifikazio, eta gero ze zerrekin xantzagin lana japatzeko. Beraz hori ez da, ez da aldatu. Bo, zuek baino lehen amen izan diren beste gomitei eskatu diete, liseo batean, gaudelari, barik, bai, bai. argentelitzean gaudela, ikaslerin guratuta, ba, ematea, agian, aholku txiki bat, e, eskatuko nioke, ikasle hoiei daudela momentu batean, e, e, erabakiak hartzeko, zirte dozarte egiteko momentu hortan, aholku txiki bat, edo pistaren bat, e, ez dakita auto ona egiteko, baina bederen estresa hori gainetik kentzeko aldelarik. Mm. Hainik, ah, eh, ba, eh, hori ez da berez egiten ere, baina uh, ene, ene uh, izan, uh, zaiteke uh, ez beldurtu trompatziaz. Eta, eta erabakiak hartu, eta, eta badira beti manerak ateratzeko sekulan trompatu bada. Baina beti zerbait agapatzen da eh, esperientzia batetatik. Hori aldatu da pixka batez, garai batean agian oso bideratua ziren informazioak, eta hoain entxeatzen diren informazio ezberdinak agian eta gero topatzen da bide bat, lore? Bai, egia da, beti zerbait esperimentatzen da, beti zerbait ikasten da. Eta, beraz, uh, eh, uh, eh, gomendua maiz ematen diet eta bestalde ere, eh, uh, erraten diat, maite duten etik hasi behar dutela, zenta horrek nun baitera mhm. eramanen ditu, eta segura aski maitatuko duten nun baitera. Eta, eta jakiteko zer maite duten, behar dute hainitz gogoetatu, denbora hori hartu, hori baita batzuetan falta zaiena ere e, pausatzea eta gogoetatzea, hor bileko jendearekin hortaz mintzatzea eta behin gogoeta kasita be, mugitzen hastea hor behar dira albezain bat uh, e, lekuetara joan ezagutzeko zer baden eta nola pasatzen diren gauzak. Bo, ba hor dire, eh, mm, lehen eta loreren eh, bai, ez dakit irakaspenak, baino aholkuak irakaspenak azalpenak hor dire, eta guain partekatuko ditute azken azalpen horiek eh, ba, gure hemengo bi ikaslerekin, haiekin abiatu dugulako emankizuna, milesker hemen egotearen, eh, hemen ditugu gazteak, bo, asiran egon zarete gurekin, emankizune honetan, eta galdetu behar dizuegu, ba, pixka bat emankizuna eta geho, nola sentitzen sarete, zuen ibilbideari buruz, urrengo autuak zeintzu izanen dira? Bai, nik eh, interesgarria fen, asematen dut eh, kontabitate eh, sektorean eh, informazioak ukaitea. Eta lana badela ikusi duzu, eh? Eta, bai. dutela. <laughs> bai, eta gainera eh, alternanz egiteko ere. E, alde batetik formazioa badugu, eh, eskolan, eta beste aldetik esperientzia, enpresetan, eta hori biziki ongi atxemaiten dut. Boa, jende, e, eh, zuke zeka aipatzen duzu, pixka ikusten zuen zure torkizuna autu batzuke egin bar dituzu, pixka gauzak argiago, ez? Bai, be, nik ere nahi nuke kontabilitatean segitu, ene uste egin hon lizentzia bat, eta gero segituko diploma handi bat izaiteko, gainera ikusi dut e, eh, lan postua bat direla, e, eh, usteti behaldean, orduan ongi. Ongi da, eh? Bai, bai, hartu bai, duzu mezu garrantzitsua, eh? Bo, aizue, ba, zuei xantzan dila azterketentzako zuen ibilbiderako eta oso segi dago na izan eta mil esker gurekin izanagatik eta zuei eh, ikaslegoi zer zer esan, ba, bukatzen ari dala gure emankizun hau Euskal Dabiden eskutik eh, antolatu dugun emankizun hau. Mil esker hainitz eh e, Baionako lizoari eta zuei ikuslei, ba, urrengora arte eta ongi segi.